นต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือเมื่อกี้เห็นจิตมันหลงบ่อยไหม สม怎ย样？我们刚开始在做网课的时候，有没有看到自己的心太小差了？ปากเราก็สวดนะตาเราก็อ่านแต่ใจก็ยังแอบไปคิดได้บ่อยๆ我们的眼睛 常常离开了，常常开小差去了。给姐姐，嗯。看到了是吗？嗯。แต่ไปก็ไม่นานนะมาเราก็ต้องกลับมาตั้งใจใหม่ มันก็ไปไม่นานนะอ่า认真专心在诵经呢，他就走的时间不长了，很快就回来了。อะไรบางทีเนาะอะไรที่เราทำหลายๆครั้งทำบ่อยๆเนี่ย บางทีมันชินนะ พอชินนะเราก็เลยไม่ค่อยตั้งใจ พอไม่ตั้งใจ ก็เลยไม่รู้ตัว嗯，有些时候呢，我们做一些事情，就是因为常常在做呢，就成了一种习惯了。当习惯的时候呢，他就会常常忘失自己了，忘记自己了，所以，哎，他就常常会开小差。เหมือนเรายกมือก็เหมือนกันนะ 就像 <laughs> 我们在做十分动作也是一样的，我们刚开始的时候在做的时候，啊前面五分钟呢可能就是很认真专心在做，啊那这个节制力比较好一点，哎不到十分钟五分钟过去了，十分钟过去了，哎。 他就慢慢的就方面越来越多了，弄死了，因为成为一种习惯了。นะเดินจงกรมก็เหมือนกันนะหรือจริงทำอย่างอื่น ก็เหมือนเหมือนกันแหละแรกๆเราจะมีสมาธิมีความตั้งใจที่จะทำ แต่พอนานไปสักพักหนึ่งมันทีมันจะดุดง่ายนะ其实也是一样的，或者我们在做其他事情啊，都是一样的。 因为习惯，以后呢，他就很容易就会开走神了，嗯，就会哎比较容易的忘记自己，哎迷了，比较容易迷失。呵 <laughs> 呵，安妮，它就迷在跳呢，没知去哪里呢？但是，我们的心不不知道跑到哪里去忘去了，但是当我们知道以后呢，接着到以后我们就回来，回来接着。 แต่บางทีถ้าเราทำงานหรือทำอย่างอื่นนะบางทีมันจะหนีไปบางทีอยากให้มันเสร็จเร็วๆ啊，有时候我们在哎工作啊、做事情啊，我们的心就会想着哎快点把这件事情给做好它，哎，所以心呢，它也就会哎跟这个要你快快要做好的这个给妄念这种哎跟它去了。มีมีตัวอย่างนะ หลวงพ่อชานะตอนที่ท่านยังบวชไม่นานนัก ท่านไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินนารีอ่า หลวง เอออาจารย์ชา在刚刚刚刚出家的时候呢，他就去用功修行跟一个叫做龙夫里的哎老法师。金那里，龙夫金那里，嗯，跟他一起用在他那大班那里去用功去。 หลวงปู่กินดีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะ อ่า หลวงปู่เ็ียงนี่ท่านเป็นหลวงปู่มั่น的弟子ท่านก็นะ ตั้งใจทำความเพียรเนาะเดินจงกรมนั่งสมาธินะอย่างแบบเรียกว่าเอาจริงเอาจัง อ่า นะ他会常的认真很认真很精进在用功精行啊或者诶禅定啊坐禅啊他都非常的 哎，过于认真。嗯，แต่ท่านก็ตอนนั้นก็ยังแบบรู้สึก เราทำมากขนาดนี้ มันก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่มีความรู้ยังไม่เกิดปัญญา ต้องทำให้มากกว่านี้การ那个时候呢，他已经很精进用功了，但是他认为自己他这么精进用功，还没有这个诶智慧升起来。 我应该更加的加倍来努力来用功，这样才能够有智慧升起来。พอดีเนาะจีวรของท่านก็เก่า มันก็เลยขาดเนาะก็เลยต้องทำจีวรใหม่ขึ้นมาอืม刚好他的那个袈裟旧的袈裟破了，那个就得重新做一件新的袈裟。สมัยก่อน มันไม่ค่อยมีแบบ มีขายมีถวายแบบนี้นะต้องเรียกว่าต้องเย็บเองนะใช้มือเย็บใช้มือเย็บจีวรเอง在过去呢，没有像现在这样呢有的买的啊，或者有人供养啊，要一件袈裟呢，都自己用手亲手来做来缝。那布วปู่ชา ก็เย็บจีวรเองกับมือนะอาจาย์ชา他就来 哎，做这个袈裟，他这一边缝一这个结子呢，就来知道自己的手。嗯。但他样滴滴呐，他样让他结得雷雷。但是他他他就来哎，但是他的心他就非常的紧张，他就想着快点把这件袈裟把它做好。两个他让他结雷雷，他话来，อยากจะไปปฏิบัติธรรม。 为什么他想要把这件袈裟快快的做好呢？因为他想要去用功。龙婆金那里呢，见啊龙婆查，ตอนหนุ่มๆเนาะ，เย็ดจีวอนด้วยความรีบ，啊，ก็เลยเข้ามาเข้ามาเตือน。嗯，龙婆金那里呢，他就看到他，哎，这个年轻人在做这个袈裟嘛，心非常的急，他就过来提醒他。他 <laughs> เย็ดจีวอนรีบแบบเนี้ย，เสียของหมดเลยนะ。 他说你这么着急呀、浪费东西。这里รี你这么紧张，那么着急，你要到到要去哪里？要到哪去？หลวงพูดหลวงพ่อเช้าบอกผมจะรีบไปปฏิบัติธรรมครับอ่า我要我要诶快快去用功去ของปู่กินเลยบอกว่าแล้วเจ็ดจีวรเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเหรอ 那个龙婆跟那里就说啊、在这我们这个袈裟不是在用功了吗？这不是用功吗？嗯，ถ้าคุณมีสติในการเย็บจีวรก็ปฏิบัติธรรมนะ那如果有觉性在缝衣服、缝家饰的话，这也是在用功。ตอนนั้นหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาคิดว่าปฏิบัติธรรมคือต้องทำความเพียรในรูปแบบให้มาก ๆ

แต่ตอนหลังนะท่านก็เข้าใจนะ จากคำแนะนำของครูกินรีนั่นแหละ เย็บผ้านะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะ后来他知道了他后来他明白了呃在这个诶诶听了这个龙姑金刚里他的诶指导下然后他诶在冯家沙诶也带着有解析知道诶在冯家沙也可以来培养解析ตอนหลังพอท่านมา มาตั้งวัดหนองปากพงนักก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายพวกเา后来他也自己有了寺งหนองป่าพงหนองป่าพง然后他有很多的学生有很多的弟子或者徒孙有很多บางครั้งท่านก็พาลูกศิษย์ทำงานนะ有时候他会带他的弟子们一起工作อ่าเช่นขนดินนะอะไรแบบนี้น เอาดินผลไปวัดถมที่ตรงนั้นตรงนี้อ่ะ有时候呢，他就会把教他带他们呢，就是把这个泥巴翻来翻去。ก็มีบางคนมีโยมบางคนมาเห็นก็ทำไมพระต้องมาทำงานแบบนี้ทำไมไม่ไปนั่งสมาธินุ่น有居士来以后看到他看到他们，哎，为什么和尚要这么做？他们干嘛要这么做？ 哎，不去和尚不去坐禅啊。หลวงปู่ชาได้ยินนะเด็กวัยรุ่นเขาพูดอย่างนั้นหลวงปู่ชา听了以后呢，他就说。หลวงปู่ชาก็เลยบอกว่า นั่งนานๆ มันขี้ไม่ออกอาจารย์ชา就说，时间坐长了，那个，哎。 便就出不了啊，不是。我们我们那个大便该怎么说会好听一点的呢？便秘。哎，时间长了就会便秘了。嗯。เด็กวัยรุ่นนะคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือมันต้องนั่งสมาธินะต้องไม่ทำการทำงานอะไรอยู่นะแต่จริงๆเนี่ย他在他的想法和他的思维里面他是认为 哎，修行的在坐禅，在禅定，不是在工作之中。แต่ที่จริงเนาะก็นี่แหละ การทำงานเนาะก็คือการปฏิบัติธรรมนะ ถ้าเรามีสตินะ其实呢，如果我们决心来工作，也是在用功。แต่หลวงพ่อชาก็ไม่ใช่บอกว่าแค่มีสติเนาะแต่จริงมันก็ดีต่อสุขภาพกายด้วยนะ ทำให้ขับถ่ายคล่องทำให้ อ่าได้เปลี่ยนยาบวด้วย 嗯，也不一定说是有决心，但是呢，他哎这样做呢，也有对身体有帮助，哎，就是说，哎刚才说的对我们的，哎就是做了就像活动大肠一样，就是能够哎通通大肠呢。嗯， <laughs> 那呢，毕竟，那我们那，要，那，要，干，ทำงานเนาะ，ถ้าเราต้องกลับไปที่บ้านไปทำงานต่างๆ เอาการทำงานนั่นแหละนะเป็นการปฏิบัติธรรมนะ其实呢，我们大家回去以后呢，我们都必须工作，我们就把工作当做是修行、培养觉知的一个对象。ใช่ไหมตอนที่เราเดินตอนที่เราหยิบเราจับเราพิมพ์เราอะไร เราต้องมีสติรู้กายที่เคลื่อนไหว当我们在工作的过程之中，我们也在走 走的时候，或者我们的拿东西呀，或者我们的血呀，啊，都是把它利用来培养结晶来结晶。เมื่อมีคนมาตำหนิงานเมื่อมีคนมาลินทาขังนะเราก็มีสติรู้ใจที่มันเกิดความไม่พอใจขึ้น或者有人呢来说我们的工作啊，也做的不好，或者有人在我们背后说我们的诶，说我们的坏话，什么的社会呀。 啊，但是哎，我如果我们有了节制的话，就不会因为这些而起烦恼。เจ้านายชมทำงานดีเพื่อนซื้อของมาฝากดีใจชอบใจสุขใจก็ให้รู้ทันใจอ那哎，老板啊，哎，赞扬我们啊，表赞叹我们工作， 所以我们表演不是工作做得好啊，或者我们的朋友啊、同事啊买了东西回来送给我们啊，我们的心境起了什么样的反应，我们都要去看透它，都要去知道自己觉知自己当下的心境。呃，อยู่บนท้องถนนไม่ว่าเราจะขับรถเอง หรือนั่งรถกับคนขับก็ดีเนาะรถติดใจเราหมุดกิดไหมนะรู้สึก ที่กายหรืที่ใจของเรา或者我们在吃上面是开吃也好或者坐吃也好当在半路上面嘛塞出了这个时候我们要来观看一下自己的哎当下心里面所哎的习哎所起的情绪是怎么样的自己要来觉知到它要来看到它ใช่ไหมขับรถไฟโอ้ไฟแดงมาเราเป็นคนติดไฟแดงคนแรกนะ 舍 die 呢，舍心呢，有偏道心没呢？嗯，当我们开车的时候，我们刚好来到红灯，那么我们是第一在第一个前面第一个，那么我们的心境起了什么样的观，起了什么样的想，哎念头，哎情绪，我们是否觉得哎呀，如果快一点就好，就不会这样被塞。在哎，当我们 ไม่ต้องเสียดายนะไม่ต้องว่าโอ้เสียเวลารถติด ที่จริงเวลาสมมติมันติดไฟแดงร้อยวินาทีเนี่ย ก็เป็นเวลาให้เราได้มีโอกาสได้พลิกมือร้อยครั้ง其实你不用去可惜说浪费时间，其实在这个红灯的时候，哪怕它是一百秒钟、一百分钟，我们这个时候一百分钟，我们都在觉知，都在觉性之中，哎，我们都利用了。 你也不用可惜，去，哎，可惜说这些时间给浪费掉了。嗯。龙婆昆田，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用词，用词用 有觉性的，他就能够懂，就会懂得去珍惜时间，珍惜机会来用功修行。นะอย่างแบบรถติดนะเราก็ช่วยด้วการนะมีสติ那么我们在赛车的时候，我们也珍惜这个时间，珍惜这个机会来培养觉性。คนขับรถปาดหน้านะนะเราเกิดความไม่พอใจก็ช่วยโอกาสมามีสติรู้ความไม่พอใจ

在我们的工作之中呢，哎，一段的境界就是来考验我们的，来考验看一看我们的决心是否有哎足够的力量来面对、来接受、哎面对这些境界。แต่ก็พูดไว้เหมือนเมื่อเช้าเนาะ เราก็ต้องจัดสรรเวลาทำในรูปแบบทุกๆวันด้วยนะ มันจะได้เพิ่มกำลังสติสมาธินะ 早上我才说过的，就是，哎，我们是自己来安排时间，那么我们每天都有争取时间来用功，那么我们的用物的节性不断的增长，那么它才能够利用到哎正常生活之中去。嗯，他若做对了，他就感觉得到，业力呢，能够就落空开。那我们修行方法的 掌握到正确的修行方法的话，那么自己就可以体验到、体会到我们的烦恼习气，哎，它越来越少。ความอยากก็มความอยากก็จะลดลงไป。欲望也是越会，也是会越来越少了。อุปทานนะ，ความยึดมั่นือมั่นนะ，ก็จะลดลงไป。啊，执着和抓起念念着的话，它也是会越来越少了。嗯，对对。 ภาษาบาลีนะ กิเลส ตัณหา อุปาทานเนี่ยมันเป็นสามพี่น้องกันนะที่มันทำให้เรายึดติดทำให้เราทุกข์นะ กิเลส ตัณหา อุปาทานไม่ใช่ 就是那个我们的烦恼习气，还有个欲望执着，它三个是在一起的，嗯。 <laughs> 那这那五恶贪呢，它它就来苦苦坎咯，嗯。那个烦恼习气，还有那个执着啊，还有那个欲望啊，它都是一起来的。它来的时候，它都是一体的，一起来的，一起出现，同时出现。嗯。 สมมติเกิดความอยากนะขึ้นนะเกิดความอยากขึ้นใช่ไหมตอน当我们有欲望升起的时候เราก็ทำตาม ความ อยากใช่我们就跟着欲望走了อ่าพอเราทำบ่อย ๆ มัน ก็เลย ติดนะติด ในความ อยาก นั้นๆนะ当我们常常跟着欲望走的时候，我们的心就会去两着执着欲望。เมื่อมันติดเลยมัน ก็เลย อยาก。当执着的时候，我们就想。 所以我们想要的时候，我们就会不惜一切，就会去做。他某个点呢？ <laughs> 啊，你越做呢，他就越执着。比如说，像人，啊，人，有得想法，想喝酒，对吗？啊，哎，就是有些人他的欲望升起来想要喝酒。嗯，喝酒，会会，就来点呢。嗯，当常常喝酒的时候，就会执着，连招一酒。 พอติดก็เลยอยากนละก็วนมบอนี้当你执着两朝一酒的时候，你就会有欲望升起来，你就更想要喝酒，那就这样不停在那里转来转去。เราจะแก้แบบไหน我们要怎么样来解决呢？แก้โดยการกดไม่กินนะก็ไม่ติด ไม่ติดก็ไม่อยากไม่อยากก็ไม่กิน 嗯，我们去解决就是你少喝，然后你不喝，不喝以后呢，你也就不会去，哎，没有欲望想起来要喝了，你也不会去执着它。ใช่ไหมอในนี้อาจจะเริ่มด้วยการอ่ะไม่ทำตาม ไม่ทำตามความอยากเนาะพอไม่ทำนะมันก็เลยมาลดความอยากลงไปนะแล้วก็ไม่อยากแล้วก็เลยไม่ติดอืม我们就是不要去跟我们的欲望走了。 当我们不是亿万种的时候，你就这个诶、想要的这个量它就没有了，没有以后呢，你也就不会执着它了。เออมันฟังดูง่ายนะแต่ถ้าเราติดอะไรสักอย่างเนี่ยมันหนักหัวใจนกันนะใช่ไหมอ่า听起้อถ้ามองทางจะมันห就很กละเนี่ยบางคนติดบุหรี่บางคนติดเหล้าบางคนติดอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะ 啊，有些人呢，他就凉着于那个抽烟，执着于抽烟；有些人呢，他就凉着于酒，哎，还有些人呢，凉着了其他各种各样的啊，因为每个人所凉着的东西不同。在积累福因呐，他容易去见，见怪见见，真真的，它拉的快嘛。嗯啊，但是呢如果我有决心的话，看到自己的身，看到自己的心，这样他就很容易就放下了。 หลวงพ่อเทียนนะตอนยังไม่บวชนะตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมอะไรนะท่านซื้อบุหรี่ไปเยอะมากเลยไปตุนไว้เพราะว่าท่านติดบุหรี่หลวงพ่อเทียน在他还没有出家之前呢，哎，他哎他自己买了，因为他娘老爷他很喜欢抽烟，所以买了很多烟。กะว่าแบบมีสูบตลอดอ่ะเบื่อตอนไหนก็สูบอยากตอนไหนก็สูบนะ ไม่อดนะเป็น

เพราะว่าอะไรสมมติเนี่ยท่านบอกมันอยากดีนะท่านก็เลยลองแกล้งลองแกล้งตัวเองดู แก้ความอยากอ哎，当他อ想起他他当他想要抽烟的时候，他就。ไม่รู้แต่ลอง แต่ลองดูฟังตัวอย่างดูแล้วอาจจะดูแล้วแกภาษาอังกฤษอะไรต่อไปแล้วก็ว่าข้งหนไม่เป็นไร ท่านรถมันลองแก้งอ่ะสมมติเอาบุหรี่ไว้ตรงนี้นะสมติบุหรี่วางไว้ตรงนี้อ่านในลองสูบดูสิลองสูบดูสิ อ่า บอกบอกร่างกายบอกสูบดูสิดูดีดูสิอืม当他他怎么样来放下那个抽烟的那个戒戒掉那个抽烟的那个，他是这样的，他把那个烟放在前面，然后他就让自己那里抗着，然后他意愿想要来抽的时候，他就告诉自己说：“哎，你试一下，去看，去抽一下，看是怎么样的。”嗯嗯嗯，ใจก็บอกว่ากิเลสก็บอกว่า สูบไม่ได้สิถ้าไม่อนุญาตให้เอามือไปจับ他说，然后心就告诉他，如果呢你没有允许我，允许我去抽的话，那么我的心手呢就不会去拿这个烟。啊，ก็เลยท่านก็เลยแกล้งดูอ่ะอ่ะลองให้มือไปจับดูสิอ่า然后他就告诉他，心又告诉他，你试一下，你的你的手试一下去拿它看一看，真的。啊，ถูได้ไหมอ่า ก็ กิเลสก็บอกก็สูบไม่ได้ ถ้าไม่บอกให้เอายกมือขึ้นมาไว้ที่ข้างบนปาก然后ที่จะสอน不行，如果你没有告诉我，让我把这个烟拿起来的话，拿到嘴巴这里来是不可以。”嗯，数ห吗？กิเลสกบอก สูบไม่ได้ต้องจุดไฟก่อน。嗯，然后他就说。 可以抽吗？现在可以抽了吗？他就说不可以，因为你还没有点，那个火还没点着。嗯，อ้าวอ่ะจุดไฟดูสิอ่าจุดได้ไหมอืม然后他要告诉他，哎，你再试一下点火起来，试一下看看是怎么样。嗯，สูตรไม่ได้ต้องอนุญาตให้ดูดเข้าพ่นออกเลยแล้ว他点火，然后他就说，哎，不行，现在还抽不了。如果你没有同意的话， 我是抽不了的啊，因为你这个只是脚在这里还没有还没有吸进来，烟还没有对着嘴巴吸，你要怎么能抽嘞？啊。ท่านแก้งบุหรี่ท่านแก้งกิเลสจนพอใจท่านก็เลยแก้งบุหรี่ทิ้งแล้วสิ่งที่เขาท่านจะ把这个烟给扔掉了เข้าใจแก้งไหมเนี่ยแก้งแบบแก้งหยอกกิเลสตัวง玩什么游戏？ 玩什么游戏一样，他跟那个烦恼习气在玩游戏哎，所以最后他就赢了那个烦恼习气哎，嗯。แต่ที่จริง อ่าเสร็ยังแต่จริงคือพอมันหลงเนาะมันที่จริงมันมีกระบวนการหลายอย่าง เราต้องหยิบ เราต้องยก เราต้องจุดเราต้องดูด มันหลายขั้นตอนเลยอืม 其实迷呢，迷失呢，因为它经过要好几个，一是一量一量的迷失，你要经过把这个秧，哎，拿起来以后，你还要来点火，点火以后你还要来吸才能够抽到这个秧，因为经过了好几个，还好几个环节。反正他有有智慧，都看啦，到哪都得，它打噗啊，隆嘛，结到它呀，他都看，他都。 มันก็ดูดไม่ได้แล้วใช่ไหม那如果有结性的话，因为你是一个房间一个房间了，那每一个房间有结性的时候，马上你就没把它放掉了，哎。อันนี้คือกระบวนการที่จิตมันบอกแบบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแต่เราไม่รู้ทันนะเราทำเสร็จปุ๊บเพิ่งมาคิดได้โอ้ยสูบไปหมดมวลแล้ว因为这个烦恼习气它来骗我们一次一次来骗我们啊因为如果我们没有觉性的话迷失了因为我们一 这条、这条、这个小、这个音拿起来用就点火就抽了。但是如果你有决心的话，你是一次一次的知道，你要经过好几个房间，然后才能够抽上这根音。那么你每一个房间，如果你有决心的话，那么这个你这根你就抽不成了，就放下了。咪夫妻两个人呐，点灯，偷偷烟，赶个班呢，叹难灯，你必须点灯，赶个班都行嘞。 有一个诶、哎，有一个诶、哎、男人呢，他两早一久，就是诶、哎，我们说酒鬼吧啊，醉酒，然后他每次经过这个这个店门口呢，他都要进去喝酒。嗯，ก็ต้องแบบแวะร้านเหล้าทุกครั้งทุกครั้งมีวันหนึ่งเขาแข็งใจนะอดทนเดินผ่านร้านเหล้าไปได้เออก็เกิดความดีใจว่าวันนี้ชนะไม่แวะร้านเหล้านะ เดินผ่านนั่นแหละ แต่ไม่เข้าร้าน เดินผ่านไปก็ผ่านไปแล้วก็ดีใจว่าตัวเองชนะอ่าวันนี้ไม่กินเหล้า啊，有一天呢，他就对自己，他就他就自己说，哎，我一定要坚持，不要不要进去，进到哎，不要进这个酒店去。所以他就从这个酒店这个店的门口，他就经过去，他就没有进那个店了。然后他就很非常的高兴，我今天终于能够哎去 从这个店不用进这个店了，爬升这个酒酒店的门了。嗯。就พอดีใจคิด อืมเราทำสำเร็จ เราต้องฉลองเราต้องฉลอง ฉลองยังไงก็ฉลองว่า 后我们哦，因为当他没有进爬进了酒店门的时候，他就非常的高兴，自己已经成功了，今天成功了，赢了自己，不用赢了这个喜气，不用进去喝酒，所以他就说，那我应该喝酒来庆祝一下。嗯，结果呢，结果呢，搞非得烂了，被进烂，结果。又被又被姑娘，又被那个什么，哎，喜气给骗走了，满满的骗去了，又再次爬进去酒店。 กิเลสนะ มันมันหลอกเราเก่งมากเลยนะ อ่าบางคนนักปฏิบัติธรรมนะเขาบอกว่า เราเรียนจบนะปริญญาตีนะกิเลสมันก็จบสูงกว่าเราอีกนะเนี่ย有些人呢，他就说：“哎，我读完了，啊，应该是啊，本科生，哎，那个大学本科，那个本科毕业了，哎，我们很高兴，我们赢了我们的哎烦老了。” 他就非常的高兴，他非常的高兴，认为自己哎我哎那个读完了这个本科，这个哎本科啦毕业了好高兴啊。其实那个烦恼习气比我们这个本科的这个还要再高一层。嗯。เราจบนะกิเลเนี่ยจบเป็นศาสตรเป็นศาสตราจารย์เนี่ยนะ่งกว่านะ 这个就是博士了啊！我们读完博士呢，我们成了博士生呢。那个黄老学气还要比我们这个博士还要更高一层。好，哎，这个没有，应该说是这个黄老习气呢，他就是我们这个博士的老师啦。但毕竟呐，它那可能没น呐，或者，可能跟着学，他就会学。但是，如果他学了， เราก็จะเก่งกว่ากิเลสเราจะรู้ทันมัน其实呢，这些是因为他是每一般没有用功、没修行的人，他就是这样，就是烦恼习气成了烦恼习气的学生。那么，如果我们有来，我们来用功来修行以后呢，我们就会成了这个哎烦恼习气的老师。เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติทำถูกนะ มันจะเป็นไปเพื่อการลดการรักอ่า การปล่อยการวาง那么如果我们用功修习的方法正确的话，那么我们就能够来到来做到呢，能够放得下，哎，能够就是说烦恼习气来的用后就可以看，这样减少我们的烦恼习气。当我们的觉性出来的时候，也可以砍断它。嗯。嗯。ลดละปล่อยวางอะไรก็กิเลสตัณหาอุปทานนะที่เคยหลงผิดที่เคยยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะ 扛到什么呢？扛到我们的烦恼习气、我们的欲望、我们的执着。ใช่มเนี่ยมันจะเห็นได้เลยมันมันลดมันเลิก มันไม่ทุกข์เพราะว่าความหลงความไม่รู้ตัวนี้แหละมันจะจืดจางลงไปนะ因为我们的哎烦恼习气、我们的欲望、我们的执着越来越少了。จะเรียกว่านี่เป็นจุดจุดหมายของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะไม่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อ คืออยากจะได้อยากจะเอาอยากจะมีอยากจะเป็นอะไร因为我们用功修行呢，就不是为了要得到更多的，或者要哎我们更多的欲望，哎，所以呢，我们的烦恼习气越来越少了，我们的苦也就是越来越少了，也可以说，这就是我们修行的哎达到的目的。嗯，没ใช่ไหมเราจะเอาเราจะเอา 不是说，不是说我们哎越修就越想要得到的越来越多。啊，嗯。不是，不管什么，主要是好的方面，我们都，我们都不要，是不是想要得到得到更多，哪怕是最好的。 แต่จริงนะเราทำเพื่อเพื่อวางเพื่อปล่อยนะมันหนักนะเอามันหนักิ用功修行呢只是为了放下因为它太沉重了你拿住你执着它你拿的越来就会很沉重了อันนี้นัก็ให้พวกเราสังเกตดูนะ ดูกระบวนการของจิตใจเนาะที่มันเราปล่อยปะ ปล่อยวางมันได้มากน้อยขนาดไหน啊，我们自己来体会，看我们的心呢，它哎是否越来越轻松，是否放的越来越少，就是放下越来越多。ตัวที่สำคัญที่สุดคือการที่ลงไปยึดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของของเรา นะ เป็นตัวตนนั่นแหละนะเพราาะ่因为า我们去执着，执着ัว个我。嗯。 พราะที่จริงนะ ถ้าเรามีสติ มีปัญญาเห็นเราจะเห็นว่านะ แท้ที่จริงแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตน其实呢，如果我们有觉性的话，你就能够看到是无我的。อันนี้แหละนะ คือตัวปัญญานะ ขั้นที่ทำให้เราปล่อยวางอพ้นทุกข์ได้จริงๆเนาะอ่า这个呢就是智慧呢，有了智，有了觉性，有了智慧呢，它就可以使我们呢真正能够放得下。嗯。 เราก็จะเห็นมันเป็นเพียงแค่เป็นรูปเป็นนามเนาะ然后呢，我们来解释有时候我们看到了它只是名和色而已。เป็นอาการของรูป อาการของนาม它只是我们的身和心所升起的一个状况和情绪而已。เป็นความทุกข์ของรูปของนาม不只是身和呃是身和这个就是五蕴和身心而已。เนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ย เป็นธรรมดาของโลกนี้อ่啊，在这个世界上面，它是一件非常正常的事情。เห็นเนาะเราปฏิบัติกันเพื่อตรงนี้ก็ฝากไว้ให้พวกเราเอาไว้เตือนตัวเองนะขณะที่ปฏิบัติธรรมนะ อ่า我们啊用功修行后，我们要常常来提醒自己。อ่าสมควรเก็บเวลาครับครับ